Գուցե հենց այսպիսի եղանակի համար է ամենայն հայոց բանաստեղծը մարտը կոչել գիժամիս։ Մարտիկ իհարկե սիրում են դյունը, բայց երբ այն տեղում է մարտ ամսվա երկրորդ կեսին եւ այնքան առատ, որ կատվածահար է անում հանրային տրանսպորտը, Ձյան առատությամբ ուրախացողների շրջանակը սեղմում է։ Միայն փոքրերն են, որ միանշանակ երջանիկ են։ Ես ձյուն շատ եմ սիրում, պրոստը վեր շատ է եկա, հիմա մարշուտ կեքե գործ չնանում, դրան հետ օզա չունգիկա։ Ձնը իհարկե միշտ էլ հաճելի է, բայց ամեն ինչը հաճելի է չափի մեջ։ Գեղեցիկ է բնությունը, հասկանում ենք հետևանքները, որ ամառը առած ջուր կունենանք երևի թե, բայց մի քիչ էլ դժվարություններ կա, քանի որ մենք այժմ այնպիսի իրավիճակում ենք, որ գազ չկա, պայմանները այդքան էլ բարվոք չեն, այդքան էլ լավ չեն, բայց չեմ դժգոհում։ Ամենամեծ խնդիրը, որը ստեղծում է առաձյունը, ճանապարհների անանցանելիությունն է։ Հանրապետության բոլոր ճանապարհները դժվարանցանելի են, այսօր հայտնել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Ստեփանակերտի ավտոկայանում անսովոր լռություն է։ Փոխտնօրեն Ալբերտ Ավետիսյանի խոսքով նախատեսված 37 երթուղուց իրականացվել է միայն երկուսը։ Ելնելով կլիմայական պայմանների զուտ եղել ճանապարհները ու առավոտ շուտ չեն հասցրել մաքրեն, մաքրում էին ճանապարհները, բայց երթևեկելու ճանապարհներ չի եղել։ Այսինքն այսօրվա վրա կայացել է մարտունուց մի հատ ավտոյա ներկայացել ավտոկայան եւ Ասկերանի շրջանի Դահրավ համայնքի երթուղին ներկայացել է ու հետ ստեյջ շարժվելու բան։ Ընդհանրապես մնացած Մարտուն ու Մարտակերտի Ասկերյանի շրջաների համայնքներից ոչ մեկը չի ներկայացել դյան պատճառն է։ Ճիշտ ասած, փորձարու հասա, փորձարու վարորդները, մեր վարորդները, բայց ռիսկ ինչ են դիմել, Ներքաղաքային տրանսպորտի հավաքակազմը դուրս չի եկել աշխատանքի, ասում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի արտադրական ենթակառուցվածքների բաժնի պետ Էդգար Ավանեսյանը։ Մայրաքաղաքի հիմնական կենտրոնական կանգառներում, այսինքն այսօրվա դրությամբ ճանապարհները հիմնականում անցանելի վիճակում են, համապատասխան ընկերության կողմից կատարվել են ձյան մակրման աշխատանքները, իսկ կոնկրետ կանգառներում, մայրաքաղաքի արտադրական տրանսպորտի կանգառներում գրպանիկները, որտեղ որ կան կանգնում են ավտոբուսներ այդ նշված տեղամասից չեն կարողանում երթևեկելի մարդու տան ավտոբուսները Քաղաքապետարանի կոմունալ ոլորտի բաժնի պետ Կարլեն Գրիգորյանը նշում է, որ մաքրման աշխատանքներն իրականացվում են բոլոր ուժերով։ Արտակարգ ռեժիմով են աշխատում Ստեփանակերտի Սան Մաքրում կազմակերպության աշխատակիցները։ Աշխատանքները սկսել են գիշերվա ժամը 4-ից։ Հանրությունը ժամը ծերը մաքրում են, այսինքն ինչը հնարավոր է անման։ Առավոտը ժամը 4-ից 5-ից եկած են մաքրումը, բայց երիտյունը կտրում չէ, նա ժամը պատասխան երալի բոլոր ընկերությունները ամենին հատվածալի ավերծացրած օրինակ բուսաբանական այգիլոնինգ ասեմ մաշկոցից ներքև նա գործանան տարատուվալերին իր օրինակ ջրմող կոյուղին գործանան այն մանուկյանի այն մայքրին իր վազգե սարգսյանի իր ժեկն աշխատան բշտ այս կարքի աշմոտեցումա բայց սա քաղաքի մասշտաբով սանմակորնալի վերալի իր վրա էլի ծանրությունը Դժվար անցանելի է նաև Ստեփանակերտ Շուշի Բերձուր միջպետական մայրուղու Լիսագորի հատվածը, Հանրապետության բոլոր շրջաներում այս պահին էլ տեղումները շարունակվում են, միաժամանակ կատարվում են մաքրման աշխատանքներ։ Հիդրոթերապևտաբանական կանխատեսումներն էլ հուսադրող չեն։ Առաջիկա օրերին եւս առադյան տեղումները շարունակվելու են։ Սվետլանա Պետրոսյան, Արցախ լրատվական։